ambao wamehusika kwa ajili ya kuandaa kongamano kama hili la kuona namna gani tunaweza kuelekezana kupitia Qur'an na sunna ya Rasul sallallahu alayhi wasallama kuweza kutengeneza nyumba zetu ziwe ni nyumba za Kiislamu kwa sharti hiyo lazima tuweze kuelewa baadhi za haki za mume kwa mke na vile vile haki za mke kwa mume na vile vile kuna haki zingine ambazo mume na mke wanashirikiana hasa kabla tuingie katika maudhu lazima tufahamu kwamba ndoa ni kitu ambacho ni ibada kabla mtu hajaoa afahamu kwamba akioa anaingia katika mambo ambayo ni ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna thawabu nyingi ambazo aliyeoa ama kuolewa huwa anazipata. Hiyo nia wengi wetu hawakuiweka kabla ya kuoa ama kuolewa, ndio tunapata katika nyumba mingi ama nyumba nyingi huwa zinatokea mavurugano ambazo haziwezi kuisha. Uislamu imetuwekea wazi kila kitu. Uislamu ikatufafanulia na kutuonesha haki ambazo mke na mume wanafaa kufanyiana. Katika hizo kuna haki ambazo ni za mume kumfanyia mke wake, na vile vile kuna haki ambazo mke anapaswa ama kulazimu kumfanyia mume wake. na vile vile kuna haki ambazo wanashirikiana wao wawili wa inna alhayata zawjiyya bihuquqiha wa wajibatiha waltizamatiha tumathalu binaan dhakhman jamilan yu'jibu an-nasa manzara hakika bila shaka maisha ya ndoa ni maisha ambayo kwamba iko na haki zake na kunazo vitu za lazima watu wazifanye ndani kule endapo watu wakishikamana na hizo haki na vitu za lazima kufanya ndani yake basi itatengeneza nyumba nzuri ambayo wale ambao kwamba wako nje watakuwa ni wenye kufurahishwa na jumba kama lile wa inna ayi naqsin fi ayi haqqin min alhuquqi zawjiyya sawa'un kana haqqan mushtarikan au khassan yusabbibu mashakilun adhima fi binai lusra almuslima na hakika bila shaka upungufu wa aina yoyote katika zile haki ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemlazimisha mume kumfanyia mke ama mke kumfanyia mume endapo itapunguka basi itakuwa ni sababu ya kuleta vurugu ndani ya nyumba ile na kuharibu nyumba ambayo ni familia ya Kiislamu وليت هذا النقص أيها الإخوة يعود أثره على الزوجين فقط نهيو شيدا أمايو إتتوكيا كتك إلي نيومبا nyumba athari yake نمك بكياك بل إن أي تقصير أو نقص في واحد من هذه الحقوق وخاصة الحقوق الظاهرة التي يراها الأبناء والبنات سواء سيكون أثره على الأبناء والبنات جميعا على حد سواء bali endapo mmoja kati ya mume ama mke atapunguza haki kati ya haki za mume wake ama mke wake basi ambazo zinaonekana zile kwa watoto itakuwa na athari kubwa zaidi kwa yule msichana ambaye kwamba ni mtoto wa yule mama na baba ama yule kijana wa ule mama na baba kwa hivyo tunafaa kuzingatia na tunafaa kukuwa waangalifu katika malezi ya wale watoto wetu ambao kwamba tuko na wao katika nyumba zetu tuweze kufanyiana haki mume amfanyie haki mke wake na vile vile mke amfanyie haki mume wake ili wale watoto wasije wakaathirika na athari ambayo kwamba ni mbaya zaidi fa innal walada sawaun kana ibnan au bintan hakika bila shaka mtoto iwe ni wa kike ama wa kiume idha kana yasbah wa yumsi ala shajarin wa khilafin baina abawayhi akiwa atakuwa anaamka asubuhi ama akienda kulala, anaona wazazi wake wawili wanapigana, wazazi wake wawili wanavurugana, wazazi wake wawili hawaelewani. watara albint ummuha la taqumu bihaqi waladiha walidiha haqa alqiyam, yule msichana anaona mzazi wangu wa kiume hawezi kumfanyia haqi mama yangu. wayara alibn, na kijana يرى الاباء يرى أباه أنا مونا مزازي وكي وكيومي لا يقوم بحق أمه حق القيام أنا أونا كومبا مزازي وكي وكيومي أم شغلكي نام تيميزي حقي ياكي يا كلا سيكو بايو أنا فاكم فنيا بس هنا كو لا شك أن هذا سيورث عندهما تصورا خاطئا وسيئا هي تكون سباب يكو بيجا بيكشا نكوليوا كومبا هي ndoa ni kitu ambacho kwamba sio sahihi Hii ndoa ni kitu ambacho kwamba siyo nzuri, si kitu ambacho kwamba ni ya kupendeza katika maishu, maisha yetu ya mustakbal, kwa sababu leo hii mzazi wangu amshughulikii yule mke wake, leo hii mama yangu amshughulikii yule mama yule mume wake, na ni madharau ndio inaendelea pale. Kwa hivyo inakuwa hakuna kheri yoyote katika hii ndoa, na wale watoto watakuwa hata hawatamani kesho awe kuja katika awe kuja awe kuja yani awe kuwa katika ile maisha ya ndoa. ويجعل الأب والأم قدوة سيئة للابن والابن sasa yule mama na yule baba atakuwa ni kiigizo mbaya zaidi kwa wale watoto wake ima ni wa kiume ama ni wa kike vile vile yule baba atakuwa ni kiigizo kibaya zaidi kwa yule mtoto wa kike na wa kiume fa inna lizawjain idha iltazama manhaj alislam alkamil fi alhuquq alzawjiyya Hakika wale wanandoa wawili mama na baba wakiwa watalazimu nafsi zao kufata njia ya Uislamu ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala alituamrisha kwa kutekeleza yale haki ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha asha fi dhilali zawjiyya alwarif suadaun aminin basi wao wataishi maisha mazuri ambayo kwamba watakuwa chini ya kivuli ya raha na starehe, watakuwa katika furaha kila siku, watakuwa katika utulivu wa hali ya juu. La, tuqal, la tuqahqirhuma al-ahzan, hawatakuwa ni wenye kuhuzunishwa na zile shida ambazo kwamba watu wengi wanahuzunishwa ndani ya ndoa. Wala tuqalqilhuma hadithatul layali, wala hawatokuwa na msongamano wa mawazo usiku kucha bali watakuwa wanapata utulivu katika ile ndoa yao sasa maudhui yetu itakusanya haki aina tatu ambayo kila mmoja wetu ambao kwamba anaoa ama anaenda kuolewa lazima azifahamu walhuququ zaujia thalathatun haki ya wanandoa ni aina tatu ya kwanza ni haqu zawjatu ala zawjiha ni haki ya mume ya mke kumfanyia mume wake ya pili ni haqu zawj ala zawjatihi ni haki ya mume kumfanyia mke wake na ya tatu ni huququ mushtarikatu baina zawjain ni haki ambazo kwamba wanashirikiana mume na mke katika hii maudhui yetu kwa sababu ya wakati insha Allah tutaweza kugusia حق الزوج على زوجته haki ya mme kumfanyia mke wake haqu zauj ala zaujatihi ya kwanza kabisa ni tawfiyatu mahriha kamilan imtithalan liqaulihi taala ni kumpa mahari yake pale unapomuoa kiukamilifu mlivyosikizana kufuata kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa atu nisaa sadaqatihinna nihlah katika suratu Nisa aya ya nne Allah anasema wapeeni wake zenu mahari zao kwa uzuri zaidi fala yajuzu lizawj wala lighairihi min abin au akh an ya'khudha min mahriha shay'an illa biridaha kwa hivyo haitofaa kwa mume ama baba ya mke ama mama ya mke kuchukua chochote kutoka katika mahari yake isipokuwa kwa ridhaa yake leo hii tukiangalia sura vizuri tutapata watu wengi wakienda kuolewa wale mabinti zao huwa wao ndio wanachukua zile mahari za banati zao utapata mume amemuoa yule mke kwa gharama kubwa kwa mahari kubwa akishamuoa ndani ya nyumba baada ya kumpa anakuwa ni mwenye kuchukua katika ile mahari anakutumia katika matumizi ya nyumba hiyo siyo sahihi bali yule mke akitaka yeye ndio atakuwa ni mwenye kupatia wale katika hiyo mahali yake na mkila basi kwa ridhaa yake itakuwa hakuna ubaya wote alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an maria ama yeye akitoa ile mahari yake kipande kidogo na kuwapatia familia yake ambayo ni mume wake ama baba yake ama mama yake basi waikule itakuwa haina shida yoyote katika hiyo kuichukua alhaqu thani haqi ya pili ya mume kumfanyia mke wake ni alinfaqu alaiha ni kuweza kutoa senti na pesa kwa ajili ya kuangalia familia yake wa hadhihi nafaqa na hiyo kutoa senti tashmulu nafaqatu ta'am yanakusanya pesa ya chakula walkiswa na pesa ya mavazi walilaj na pesa ya matibabu wasakan na pesa ya sehemu ya kukalia pale yani sehemu ya nyumba liqaulihi ta'ala katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf na ni juu ya wale waume kuwapatia nafaka mali wale ambao kwamba wako chini yao ima ni mke wako ama watoto wako hiyo ni jukumu ya yule mume tena kutoa kwa uzuri alhaqu thalith haki ya tatu ya mume kumfanyia mke wake wiqayatuha minan nar ni kufanya juhudi na bidii kwa kuona anamwepusha kutokamana na moto wa jahannam imtithalan liqaulihi ta'ala kwa kufata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayuha ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea waumini akisema enyi mulioamini imani kamili okoeni nafsi yenu kutokamana na moto wa jahannam vile vile muokoe nafsi za watu wenu kutokamana na moto wa jahannam qala ali radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala ali radhiyallahu anhu anasema kufasiri aya hii qu anfusakum wa ahlikum nara adibuhum wa muwafundishe adabu wake zenu waalimuhum na muwafundishe namna ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalik ya'muru ahlahu idha hana waqtu sala vile vile anafaa kuamrisha yule mume watu wake itakapofika wakati wa sala hiyo ni jukumu la mume kuamrisha mke wake ikifika wakati wa sala na familia yake kwa ujumla alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wa'mur ahlaka bisalati wastabir alaiha waamrishe watu wako kwa ajili ya kusimamisha sala na usubiri katika hiyo hali ya kuamrisha mara kwa mara usiweze kuamrisha wiki moja ukiona ni wavivu wawache hiyo itakuwa bado unawapeleka kwenda kuingia motoni ili kuepusha nafsi yako ukienda kuswali basi waamrishe vile vile watu wako waweze kuswali ili waweze kuepuka na moto wa jahannam واذا كان الزوج لا يستطيع بنفسه تعليم امراته فلييسر له اسباب التعليم basi kama huyu mume mwenyewe atakuwa hana uwezo wa kumfundisha yule mke wake kwa sababu ni haki ya mume kumfundisha mke wake ili aweze kujua njia gani ya kufuata kama atakuwa yeye hana uwezo basi amfanyie rahisi kwa kumfundisha yule mke amfanyie sababu ziwe rahisi ya kumfundisha ima amletee mwalimu wa kike aweze kumfundisha ama amnunulie vitabu aweze kujua katika, katika ahkam ya dini yake na hiyo ilmu ambayo kwamba anaimaanisha hapa ni antataalama ahkama din ni ajifundishe zile nguzo za dini ajifundishe namna gani anafaa kujitahirisha ajifundishe namna gani anafaa kusali ajifundishe namna gani anafaa kuvaa mavazi yake ajifundishe namna gani anafaa kulea watoto wake hizi ni katika mafunzo ambazo ni lazima mume amfundishe mke wake ama amfanyie urahisi namna atakavyoweza kujifundisha wa maarifatu ma aujaba Allahu anha alaiha basi anafaa kufanya bidii na juhudi amweke maarifa yule mke aweze kujua zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemlazimishia wa maarifatu ma nahaha Allahu an na vile vile aweze kujua zile vitu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemzuia asiweze kuzifanya lakini almusiba lakini musiba uliomkubwa zaidi idha kana zawj nafsahu waqi'un fil haram ikiwa mume mwenyewe atakuwa yeye anakwenda kufanya haram ameanguka katika haram فهي tamatul kubra basi hiyo ndiyo hasara iliyokuwa kubwa zaidi kwa sababu mume mwenyewe hajui kusali mume mwenyewe hajui kujitahirisha mume mwenyewe hajui malezi ya kumlea mke wake katika manhaji ya Allah subhanahu wa ta'ala basi itakuwa ni musiba kubwa sana lianna ar-rajul qudwatan li ahli baytihi wal qudwa min akhtar wasail at-tarbiyah kwa sababu mume ni kiongozi wa watu wake wa nyumbani kwake, ndio kiongozi wa mume wake. Mume ndio kiongozi wa watoto wake. Kama yeye ni kiongozi, kisha yeye hajui njia ya kufuata, basi inakuwa ni njia moja katika kufail kuwalea wale ambao kwamba wako chini yake. Kwa mfano ametoa hapa, anasema an Fudail ibn Ayadin qal, kutoka kwa Fudail mtoto wa Ayadh alisema raa Malik ibn Dinar siku moja Malik ibn Dinar alimuona rajulan yusiu salata anaharibu sala yake anasali visivyo kabisa faqal akasema ma arhamani biiyali akasema nahurumia sana watoto wa huyu jamaa faqila lah akaulizwa na wale waliokuwa wamekaa karibu na yeye Malik ibn Dinar kwa nini unahurumia watoto wa huyu jamaa ya aba yahya wa huwa yusiu salatahu na yeye ndiyo anaharibu sala yake fi hadha mbona unamhurumia yeye ungefaa hurumie huyu jamaa usihurumie watoto wake qal Malik bnu Dinar akajibu akisema innahu kabiruhum wa minhu yataallamun huyu ndiyo mkubwa hao wa hiyo famili, yeye ndiyo mkubwa wa hiyo famili, akiwa anaongoza mke wake na watoto wake, na kupitia yeye ndiyo wanasoma kupitia huyu mume ndo anasoma. Kama baba yao atakuwa anaharibu sala yake hivi anasali visivyo kabisa, si watoto wake vile vile watakuwa ni wenye kuchukua masomo ambayo kwamba ni wrong. Kwa hivyo inakuwa ni bora zaidi kwa mume kuwa katika ile aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema arrijalu qawwamuna ala nisa mume ni qawam zaidi kuliko mwanamke wanaume ndio wako juu zaidi kuliko wanawake kwa hivyo katika kila kitu tukitaka tuweze kuheshimiwa nyumbani kwetu lazima uwe juu katika ilmu lazima uwe unafahamu ahkam za dini yako lazima uwe unajua mafunzo ambayo utawafundisha familia yako min almusibati aidan ومن النقص العظيم أن ينزل الرجل nafsahu fi ghairi manzilatihi manzilatiha allaiqa katika musiba ambayo ni kubwa vile vile ni mtu kupunguza katika yani kujiweka katika manzila ambayo kwamba siyo yake fa inna allaha ta'ala ja'ala ar-rijalu qawamin 'ala an-nisa kwa sababu Allah amemfanya mume kuwa ni mkubwa zaidi kuliko mwanamke wa min sha'nihi an yakuna muta'an katika asli ya mwanaume ni kutiiwa na familia yake ima ni mke wake ama watoto wake la mutian sio mwenye kutii mke wake na watoto wake matbuan mwenye kufuatwa na mke wake na watoto wake la tabian sio mwenye kufuata lakini kama yeye atakuwa hana ilmu ya dini je yeye itabidi afuate itabidi akuwa ni mwenye kufuata zile amri ambazo zinatolewa kule nyumbani kwa sababu hana chochote ambacho kinamfanya akuwe katika hiyo manzila ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea anasema mwanashairi wamal mar'u illa haythu yaj'alu nafsahu mtu hatokuwa isipokuwa yeye mwenyewe ndio atajiregesha nafsi yake chini fa inshaa a'laha akitaka atakuwa juu wa inshaa sufila ama akitaka ataregeshwa chini na wale wenzake alhaqu rabi' haqi ya nne ya mume kumfanyia mke wake an yughar alaiha fi diniha wa irdiha ni kumwonea uwivu mke wako katika dini yake na vile vile katika heshima yake na hapa ndio waume wengi zaidi wanaweza kukosa na hapo ndio ufisadi inakithiri kwa sababu wanaume wana, hawaoni uwivu kwa wanawake wao kwa dini yao ama kwa hishma zao anasema inna alghirata akhas sifatu rajul alkarim wivu ni katika sifa ambazo kwamba inakuwa kwa mwanaume kamili والذي يتصف بهذه الصفة لا شك أن له صفة الرجولة yule ambaye kwamba atasifika na sifa hii ya kumwonea uwivu mke wake katika dini yake na hishma yake basi yeye ndio ana sifa ya uume wa kisawasawa ya uume ya kisheria walaisat lghiratu wivu haimaanishi suu dhan bimraatihi kumdhania mbaya mke wako wivu haimaanishi kumshuku mke wako katika mambo ambayo kwamba haina uhakika Wivu haimaanishi kumchunguza mke wako katika jambo ambalo kwamba haina kabisa uhakika, bali wivu wa kweli ni hii ambayo kwamba tunaambiwa katika hadithi iliyopokewa na Atik, Atik, Atik anasema qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna min alghirati ghiratun yubghidha Allah wa hiya ghiratu rajul ala ahlihi min ghairi riba, wivu ambayo kwamba inamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala na ndio waume wengi saizi wako nazo wanashuku pasi na ushahidi ghira ambayo kwamba inamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala ni uivu ambayo kwamba unamshuku mke wako pasi na ushahidi wowote حديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني وقد نظم الإسلام أمر الغيرة بمنهج قويم وإسلام imeweka vizuri zaidi na ikapangilia ile wivu ambayo kwamba inaambatana na mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko na aina tano ya wivu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupendezeshia tuwe nayo. Ya kwanza an ya'muraha bilhijab hina alkhuruji min albayt, ni amwamrishe mke wake pindi atakapokuwa anatoka kwenda nje ya nyumba yake hii ni katika wivu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sisi wanaume kuwa nayo kwa wanawake zetu lakini leo hii mtu anatoka na mke wake amevaa nusu uchi na pia anajifakhiri kwamba ataonekana mke wake ako hivi na hivi maumbile ya mke wake imesifika hivi na hivi hiyo sio katika wivu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda bali ambayo Allah anapenda ni mtu akiwa anatoka mke wake basi yule mke amwamrishe kuvaa hijab ya kisheria an taghudda basaraha an rijali ana ajanib. Wivu wa pili ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatufundisha ni kuamrisha mke wako aweze kuinamisha macho yake kwa wale wanaume ambao kwamba ni wanje, asiweze kuwaangalia, asiweze kuwapenda, asiweze kuwatamani, bali wanamwamrisha aweze kuangalia chini, kuweza kuangalia kando, aweze kuzuia macho yake kuangalia wanaume wa kando hii ni wivu ambao kwamba ni ya pili ambayo Allah anaridhia nayo ya tatu alla tabdi zinataha illa lizawj au almaharim asiweze kabisa kuonesha mapambo yake isipokuwa kwa mume wake ama kwa maharimu wake ambazo ni mandugu zake wa kiume ama baba yake hao peke yao ndio wanafaa kuoneshewa mapambo bali wanje hafai kabisa ku muoneshea mapambo yake. Hii ni katika wivu ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda. Ya nne, alla tukhalita rijali alajanib walau udhira bidhalika zaujiha asiweze kuunganisha yani, asiweze kukusanyika na wanaume wa kando hata kama atapewa idhini na mume wake. Kwa mfano, watu wanaenda kukutana katika semina ambayo wanaume na wanawake wanachanganyana kwa mfano mtu, watu wanaenda kukutana katika sehemu ambayo kwamba watakuwa na wenye kuchanganyana kwa harusi ama sehemu semina chochote ile hata kama atapewa idhn na mume wake basi asiweze kuenda kule kwa sababu kuna mchanganyiko baina ya waume na wake ambao kwamba sio maharim ya tano na ya mwisho alla yu'ridaha alfitna kan yutila ghiyabihi anha au yasari laha tasjilatu lghinai walfuhsh hii wivu ya tano na ya mwisho tunahusiwa kwamba ukiwa umeoa usiweze kukaa mbali na mke wako kwa muda mrefu kwa muda ambaye kwamba inapita ile muda ambaye kwamba imewekwa na Uislamu au yastari laha tasjilat ama mnunulie zile masidi ama cassette za miziki walfush na machafu hii si mapenzi hiyo siyo kumpenda mke wako bali ni kumwaribu na kumfisidisha sasa katika hile ambayo kwamba inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ni asimpelekee kwenye fitna kwa kukaa mbali sana na muda mrefu ama kumnunulia vitu ambazo kwamba zinaleta fitna. alhaqu alkhamis, haki ya tano huwa min a'zami huquqiha, na hii ni katika zile haki kubwa zaidi ambazo tunafaa kuwafanyia wake zetu sisi kama waume, ama mume kumfanyia mke wake almuasharatu bilma'ruf ni kuishi na yeye kwa wema walmuasharatu bilma'ruf takun bitali na kuishi kwa wema inakusanywa na haya mambo ambayo kwamba yanafuata ya kwanza kabisa husnul khuluq ma'aha ni kuishi na yeye kwa tabia njema tabia nzuri faqad rawa tabarani an usama ibn sharik hii hadithi imepokewa na tabarani kutoka kwa Usama ibn Sharik marfu'an anasema Rasul sallallahu alayhi wasallama ahabbu ibadallah ahabbu ibadallah ila Allah ahasinuhum khuluqa am ahasinuhum akhlaqa wale ambao kwamba wanapendezeshwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni wale ambao kwamba wango na tabia nzuri mume ukiwa na tabia nzuri kwa mke wako ama kwa mtu yote yule basi utakuwa wewe wanapendezwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala Allah atakupenda hadith sahih ya pili wa min husni alkhuluq an tahtarima ra'yaha katika tabia nzuri ni kuheshimu rai ya mke wako wa alla tuhinaha wala usidharau pale atakapokuwa yeye anakuletea rai kama ni nzuri ama ni mbaya basi usidharau ili afahamu kwamba umedharau rai kama ile sawaun bihadrati ahadin amla hiyo kudharau hata kama uko peke yako wewe na yeye usimuoneshe umedharau ama hata kama mko na watu wengi usionyeshe kwamba umedharau ya tatu wa min husni alkhuluq idha sadara minka alkhata an ta'tadhira minha kama tuhib an ta'tadhira mink idha akhta'ti alayk hii ya tatu katika tabia nzuri ni endapo utamkosea huyo mke wako katika jambo lolote lile ambalo kwamba linatokea baina yenu basi itakulazimu kumtolea udhur na kuomba msamaha kwa ile makosa ambayo kwamba umemfanyia kama vile unavyopenda yeye akikukosea aje akuombe msamaha basi vile vile wewe ukimkosea unafaa kuenda kumwomba msamaha na hii ni katika tabia ambayo kwamba la yankusu min shakhsiyatika shay'an abada haitakupunguzia katika ile personality katika ile utu wako chochote haitakupunguzia bali yazidu kamakana wa mahabbatan indaha bali itakuongeza ile utu na vile vile itaongeza mahaba juu yake yeye itamuongezea mahaba kwa kumwomba msamaha baada ya kumkosea itamzidishia mahaba na atazidi kukupenda ya nne wa min almuasarati bilma'ruf katika kuishi kwa wema na mke wako atawsi' nafaqati alaiha wa ala ayaliha ni kufanya bidii na kuwapatia yale ambayo kwamba wanahitaji katika maisha yao katika pesa ima katika malazi ama katika mavazi ama katika chakula ama katika matibabu basi ukitoa kwa kumpatia mke wako haki yake juu ya hilo na vile vile watoto wako hii ni katika uh, muashara bilmaruf kuishi kwa wema na yeye ya tano wa minha istisharatiha fi umuri albayt katika mambo yenu ya nyumbani katika kuishi na yeye kwema ni kumfanyia ushauri katika baadhi ya vitu za nyumbani kwa mfano unataka kununua kitu unampatia ushauri mke wako je ninunue kitu aina hii je tununue kitu aina hii kushauriana naye kule inamuonesha yeye ni mtu muhimu zaidi na vile vile inaongeza mawadda kwa ile nyumba wa khitbatil banat watoto wa kike wakiwa wamekuja kuposwa kwa baba vile vile unafaa kumshauri mke wako na kumwambia kwamba kuna kadha wa kadha imetokea sasa unaonaje kwa hili jambo hii ni kitu ambacho inamfanya mke wako anakuwa na imani na mawadda zaidi kwa ndoa ile na nyumba ile ya sita wa minha an yukrimaha bima yurdiha katika mambo ya sita ambayo kwamba inafanya nyumba inaweza kukuwa zaidi nzuri na ni muashara nzuri zaidi ni umkirimu katika zile mambo ambayo kwamba anapenda ukiwa utatoka sehemu ambayo kwamba unatoka umletee kitu ambacho kwamba anafurahia wa min dhalik an yukrimaha fi ahliha na kati ya hizo ni uheshimu watu wake amfariqi thanai alaiha huyu mke wako watu wake wakija ndani ya nyumbani kwenu kuwatembelea ama mkienda kutembea kwao wewe unamsifu mke wako katika sifa nzuri nzuri na mke kawaida ama mwanamke asili yake akisifiwa huwa analainika na anakuwa mzuri na mambo yenu inakuwa vizuri ndani ya nyumba yenu na katika kufanya mambo mazuri ya kutengeneza nyumba ni ziarat kukithirisha ziarat kuenda kutembelea baba yake ama mama yake ama familia yake kwa ujumla hii ni katika mambo ambayo kwamba ni muashara ma'ruf na vile vile ukiwa na munasabati katika nyumba yako labda harusi ama labda chochote kile unafaa kuwalika watu wake ili awe ni mwenye kuona kwamba unawafadhilisha na hii ni sababu ambazo zinakuwa unamfanyia muashara bil ma'ruf jambo la saba wa minha ayumazihaha wa yulatifaha katika mambo ambayo kwamba inafanya muashara bil ma'ruf ni kumfanyia mzaha mke wako mara nyingine mkikaa mnataniana mnacheza pamoja unamfanyia ulaini hata kama wewe ni askari ukija nyumbani unawacha askari nje unakuja unacheza na yeye hata kama wewe ni commander in chief ukirudi nyumbani unawacha commander in chief nje ya nyumba yako kwa sababu ya kumuonesha mke wako mzaha na kucheza naye inaongeza mahaba lakini ukiwa utaleta commander in chief ndani nyumba yako basi itakuwa hakuna maisha hapo ndani kwa sababu wewe ukiamrisha unafaa yani unataka ifanywe tu maji iko wapi glasi ya maji iko wapi nilikutuma sasa hivi tena bado umesahau yani inakuwa hiyo sio katika muashara bil ma'ruf wa an yakuna wajhahu talqan bashusha vile vile katika muashara bil ma'ruf ni mtu akiingia kwa nyumba yake anafaa kukuwa uso wake ni yenye kutabasamu na anafaa kuwa ni mwenye kuja na ubashasha ndani kwake wa in wa in wa anna idha raaha mtazayina mke wako ukiwa utamuona ni mzuri ni mrembo amevalia nguo ambayo kwamba inapendeza lahu labisa libasan jadida amevaa nguo ambayo kwamba ni mpya an yamdahaha laha ijabihi fiha ni, ni vizuri akiwa atavaa mavazi mazuri basi umsifie katika ile mavazi yake na umbainishie alivyokuwa amependeza fa inna nisaa yujibuhunna almadh hakika bila shaka wanawake huwa wanapenda zaidi kusifiwa dakika zishaisha na kunayo niqat kadhaa ya kumalizia kwa hivyo nitaharakisha kidogo kwa sababu ya muda wa minha adamu alghadab fi al-umuri tafihat na katika muashara albil ma'ruf ni kutokukasirika katika mambo ambayo kwamba ni madogo wa adamu tawbih wa ta'nif fi kulli shay na kutokukasirika na kugombanisha mke wako na kumwekea ugumu katika kila jambo فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا أنس anasema hakika rasul sallallahu alayhi wasallama alikuwa na yeye akiishi naye muda mrefu lakini katika ile kuishi naye kwa nyumba moja lam yaqul lahu hakuwahi kumwambia qattun uf hakuwahi kumwambia hata siku moja kalima ya zajar kalima ya kumkemea wala qala li shay'in faaltuhu lima faaltahu hakuwahi sema hata siku moja katika mambo ambayo kwamba nimefanya akasema kwa nini umekifanya kitu kama hiki kwa nini umefanya kitu kama hiki na sikukuambia wala li lam af'aluhu lima ma fa'alta kadha wala kitu ambacho kwamba nimekifanya yeye hajawahi niambia mbona umefanya hivi mbona hukufanya hivi rawahu al-bukhari wa muslim hadith ni Bukhari na Muslim wa min almuasharati bilma'ruf an yatazayyana laha kama yuhib an tatazayyana laha katika muashara bilma'ruf ni huyu mume vile vile kuvaa mavazi mazuri kujipambia akiwa naenda ni ya nyumba vizuri kama anavyopenda huyu mke kujipambia kwake yeye sio mke ndio peke yake anafaa kujipamba ndani ya nyumba bali vile vile mume anafaa kujipamba na mavazi mazuri na mafuta mazuri ili ampendeze yule mke wake qala ta'ala anasema Allah subhanahu wa ta'ala walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf vile vile wao wanawake wanafaa kufanyiwa mazuri namna wanavyowafanyia nyinyi kwa hivyo kama ni mavazi mazuri anavaa wao usije pale na nguo ambayo kwamba inanuka jasho unakuja na soksi ambayo kwamba inanuka unakuja haujasugua mdomo haujasugua inakuwa si kitu ambacho kwamba inapendeza namna unavyotaka ngare yeye vile vile wewe ng'ara ili maisha yaendelee kukuwa mazuri wa minha an yusharikaha fi khidmati baitiha in wajada faraghan katika mambo ambayo kwamba inafanya nyumba inachangamka zaidi na inakuwa muashara bilmaruf kuishi kwema kule basi ni ashiriki katika kumsaidia katika kazi za nyumbani akipata time فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت kutoka katika hadithi ya umul mu'minin Aisha radhi Allah subhanahu wa ta'ala zimwendee kana nabii sallallahu alayhi wasallama yakunu fi mihma fi mihnati ahlihi rasul sallallahu alayhi wasallama alikuwa yani khidmatu ahlihi alikuwa ana anasaidia watu wake anasaidia wake zake katika zile kazi za nyumbani faidha hadarat sala kharaja ila sala ikifika wakati wa sala basi alikuwa anawacha zile shughuli kisha anaenda sala akimaliza sala yake na shughuli zake za nje huwa anarudi na kusaidia yule mke wake ama wale wake zake hizi ni katika niqat ambazo tumezigusia na hizi ni katika haki ambazo mume anafaa kumfanyia mke wake رواه البخاري حديث تلكم كانت أهم الحقوق التي يجب أن تقوم بها الزوج تجاه زوجته كما أمر الإسلام hizi ndizo haki ambazo inatulazimu sisi waume ama inawalazimu waume kusimamia na kuwapatia wake zao hivi ndivyo uislamu ilivyotuamrisha na endapo tutafanya hizi haki kuwaelekezea wake zetu insha Allah zile nyumba zetu zitakuwa ni nyumba zenye kupata furaha na kupata utulivu na kupata mawadda wa rahma na insha Allah Mwenyezi Mungu vile vile akitujalia siku nyingine tutakuja kugusia haki za mke kwa mume wake ikipatikaniwa haki za mume kwa mke vile vile mke amfanyie haki mume wake basi nyumba kama ile itakuwa ni kudwa na itakuwa ni yenye mandhari nzuri zaidi kwa wale ambao kwamba wako kando na wengi watatamani kuoa si kama sasa hivi watu wakiambiwa wanafaa kuenda kuolewa ama kuoa wanaona ni kama wanaenda kuingia kwenye jela wanaona wanaenda kuingia katika misukosuko bali tukifata maamrisho ya Allah na manhaj njia ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyopanga basi nyumba zetu zitakuwa katika hali nzuri wabillahi tawfiq